Yeryüzünde mümin gibi ve Irak'ta da Vahhab gibi Afgan ya da Fatih gibi Ey Yahud cenge geldik Ey Yahud cenge geldik Medine'de Mus'ab gibi Taş altında Bilal gibi Kan içinde Bozel gibi Ey Yahud cenge geldik Ey Yahud cenge geldik Filistin'de Yasir gibi ve Mısır'da Halit gibi Bakır'da Hattab gibi Ey Yahud cenge geldik Ey Yahud cenge geldik Adana'da Arif gibi bombaların arasında Çeçen ya da Bilal gibi Ey Yahud cenge geldik Ey Yahud cenge geldik Af Konya'da Fatih gibi ve Irak'da Vahab gibi Adana'da Arif gibi Ey Yahud cenge geldik Ey Yahud cenge geldik İşte kardeş bak yiğitler Onları cennetler bekler Kalk artık sen de ayaklan Bu gafletinden uyan İşte kardeş bak yiğitler Onları cennetler bekler bilar halqari tug'sanda ayakla bu gafletinden uyan bu gafletinden uyan